Det var en gång en främling som kom till Sveriges land och av en social hoppa han genast tog som hand. Hon ordnade med bidrag och gratis lägenhet. Du blicken hans var sammetsmjuk och gjorde henne het. Ja, blicken hans var sammetsmjuk och gjorde henne het. Hon tog en livförsäkring vars slant han skulle få om ödet skulle tvinga henne före honom gå Han tackade och tog emot, sen tog han fram sin kniv och körde den i hennes kärlekskranka underliv Jag körde den i hennes kärlekskranka underliv min Gud, jag faller, skrek hon Låt mig icke dö Men han lät hennes röda blod färga drivans snö Sen lämnade han landet men bidragen består och kommer så att göra ut i många herrans år Jag kommer så att göra ut i många herrans år Men djupt i mörka mullen ligger hoppande nu och ångrar sig nog bittert att hon ville bli hans fru. Men maskarna de krela och jublar alla liv och tackar säkert främlingen för att han hade kniv. Jag tackar säkert främlingen för att han hade kniv. Swing, swing, swing around.